en movigiado ciu minuto nombras. Ciu movigias suffice, tiu vivas pli longe. Tiu cele sufficias, ien ca ien dum celcai minutoi, strecis iain fortoin. Tiun concludon presentas studajo pri alt agiai britai viroi. Sume estu du cae duona horoi, jela fino de ciu semaino. Cent quindec minutoin da modera movigiado por semaino recomendas la monda san organizo. Exemple, leggera in corpa in forto strecioin, kiel irado, nagiado, cae giardena laboro. Set tiu forto streccio, ciu foie dauru minimume dec minutoin sen interrompe. Tio sona suffice ma longa tempo, set por alt agiai homoi ciui ne plu estas tiom mov capablai, cae corpe productivae, tia tempo dauro povas ja farigi suffice longa. Foi foie tio conducas al tio, che ili ne suffice, au tute ne plu movigiadas. Ciula dauro della etapoi vere estas tiel decida, tion esploris sciencistoi en Londono, cae publicigis studajon pritio. Ili invitis partoprenantoin de la Brita regiona cor studo, ciui iam en la jaroi inter 1978 cae 1980 estis recrutitai en dudec quar Britai urboi, cae ciui tiam estis inter quardec cae quindec nau jaroin agiae, antau hoc jaroi al nova san controlo apenau mil ducent viroi, kiwi estis average septec hoc in agiae, cae kiwi gis tiam estis sanae, estis de nove medicina esploratae, cae oni demandis ilin pri ilia vivo stilo. Dum unu semaino, ili crome portis apparatetoin, kiwi registris iliain movigio schemoin. Gis la jaro du mil dexes, la sciencistoi plue observis ilian san staton. Cent naudec quar viroi mortis dum la studo. La analisa priugio della datumoi montris che fine gravas la sumo della movigiado. Laula recomendo della monda san organizo estu almenau proximume du cae duona horoi. Laula esploristoi appena o faris differenzon ciù la viroi movigiadis dum mal pli ol dec minutoi sen interrompe, au dum pli ol dec minutoi. En la unua caso, mal crescis la risco morti dum la dauro de la studo, je quardec unu procentoi, en la dua caso, je quardec du procentoi. La mal pli longai activezoi, versaine por la alt agiuloi, estas pli facile plenumeblai, sestec ses procentoi de la parto prenantoi, attingi sian se mainan tascon tia maniere. Nur dec ses procentoi plenumis tion per movigiadai un uoi, ciui dauris pli oltec minutoin. Compreneble temas nur pri statistica contexto, scribas la esploristoi, sed lau ili, la resultoi instigas al actualigo de la gis nunai recomendoi. La messaggio, che ciu corpa activezzo rentumas, cae povus plilongigi la vivon, estas helpa consilo, precipe por alt agiai homoi. Char post pli cae pli da vivo iaroi, farigias pli cae pli malfacile persiste movigiadi.